بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروزه ما کتاب عنایده کتاب یکم قسم یکم است و منهم هم وقت ششم است یعنی وحده سالات وحده نماز است و حوار سیم حوار سیمان بین کی است بین صادق و صابر صديقة الصابير تشمية صديق ماكي هذا أذان العصر هذا أذان العصر إن أظني عصر أصلا صابر ماكي حيا بنا إلى المسجد حيا بنا إلى المسجد بيو بروين بسوي مسجد صادق ماكي أنا أصلي في البيت أنا أصلي في البيت من در خانه میخوانم نماز صابر ماكي الصلاة في المسجد أفضل الصلاة في المسجد افضل نماز در مسجد بهتر است صادق میگه که المسجد بعید المسجد بعید مسجد دور است صابر میگه که المسجد قریب المسجد قریب مسجد نزدیک است هل انت مریض هل انت مریض آیا تو بیمار هستی صادق میگه لا انا بخیر لا انا بخیرین نه ما خوب است صابر میگه که انت کسلانو انت کسلانو میگه که تو تنبل هستی صادق میگه که هذا صحیح آسف هذا صحیح آسف این درست است مرا ببخش صابر گفت که انا ذاهب الى المسجد انا ذاهب إلى المسجد ما روانه هستم به سوی مسجد صادق گفت که انتظر انتظر انا ذاهب معك انا ذاهب معك انتظر یعنی انتظار باش فعل امر است انتظر ينتظر و انا من روانه میشم با همراهی تو یعنی که من با همراهی تو میروم در ورق نگریمان همچون المفردات هم مفردات گفتیم کلمه ها یعنی لغت ها خب العرض و پیشنهاد فیش فراموش نکره باشین انظر یعنی که نظر بکن نگاه بکن و استمع یعنی گوش بکن و عید یعنی تکرار بکن یعنی کرر خب استاد باید بخونه و شما گوش بکنین و با امروی استاد شروع تکرار بکنین صورت یکی که وارده است میگه ینتظرو ینتظرو یعنی هو یک مرد انتظار است شما ینتظرو تنتظرو انتظرو ننتظرو هم خیلی دستگاه ختم میگیره صحیح صحیح یعنی درست صحیح قریب یعنی نزدیک خب بعید یعنی دور مریض یعنی بیمار کسلان یعنی تنبل ذاهب یعنی رونده خب آسف یعنی مرا ببخشید خب تدریب چی میگه بی بنعم صحیح او بلا خطا یعنی که علامتی صحیح میگذارین و علامتی خطا میگذارین مثال هجا هذا الحوار فی الصباح ای حوار در صباح بود خب صحیح هست یا اینکه خطا همین حوار در صباح بود یا اینکه در مسا خب شب بود یا روز در حوار چی گفت هذا اذان العصر این اذان عصر است یعنی که صبح نیست یعنی عصر است هذا الحوار فی البيت این حوار در بیت یعنی در خانه بود در خانه بود در کوچه بود در کوچه بود خب صابر میگه که یصلی المسجد در مسجد میخوان بله در مسجد میخوان صادق یصلی فی البيت صادق در مسجد میخوان و صادق در خانه میخوان و صابر در مسجد خب المسجد و قریب من البيت خب اگر که ها باشه ها اگر که باشه نه یعنی که مسجد قریب نبود دور بود چی گفت یعنی خطا میمونه یعنی علامت خطا میمونه میرسه که بعید المسجد بعید من البیت خب صابرون مریضون صحیح است یا خطا یعنی خطا میمونه مریض نبود چی بود خوب بود اما تنبل بود صادقون و صادق چه از تنبل است خب هذا صحیحون بله خب ذهب صادقون مع الصابرین الى المسجد نعم در آخر رفته بود خطش یعنی که همه خیلی جواب میگردان از روی حوره نگاه کرده خب از این موضوع چی گرفته میتونیم از این موضوع من یعنی که قریب اول افضل از افضل یعنی افضل معنی احسن با چی بود قریب قریب و بعید نزدیک و دور کسان تنبل جمع کسه علامه شود و صحیح یعنی که صحیح درست و صحیح و خطا یعنی خب سفره داود از گرفته بودیم رکیب را گرفتم انتظاره انتظاره گرفتیم یا نگرفتیم الله عالم انتظاره انتظیرو انتظیر و انتظارون مسترش می شود خب همقه کلمه نو داشت دیجا بیان کردیم و این وحده من به آخر رسید مشکوش تدریبا و تمارین و تراکیب همشه انشاءالله که در درس های اونلاين ميجزري سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته